Dakle, ono što je objavljeno, sakupljeno je u četiri knjige. To znanje se nalazi u četiri velike knjige. A znanje te četiri knjige jeste u Kur'an Kerimu a ono što je u Kur'an i Kerimu sakupljeno je u surama koje su El Mufassal, a ono što je u Mufassalu sakupljeno je u Ummul Kur'an, to jeste u Fatih, a sastavljeno je znanje Fatihe u njene dvije riječi, to jeste u jednome ajetu Iyake na'budu wa Iyake nesta'in. Tako da je znanje svih objavljenih knjiga s neba sastavljeno u ove dvije sveobuhvatne riječi, u ove dvije poruke. Iyake na'budu wa iyake nasta'in. I zaista ovo je srž i suština vjere i rada po njoj. Prije svega ovdje Allah tabaraka wa ta'ala kaže i ja ke na'budu samo tebe obožavam samo tebi ibadet činimo wa i ja ke nesta'in i samo od tebe pomoć tražimo ovo je dova prije ovoga je bilo veličanje, slavljenje i hvaljenje uzvišenog Allaha tebareke ve taala. U riječima alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Jeumiddin Nakon što se čovjek približi uzvišenom Allahu Tebaraka Vatala njegovim hvaljenjem i veličanjem sada u jednom drugačijem načinu govora se obraća uzvišenom Allahu Tebaraka Vatala kako to? Do sada je bilo Hvala Allahu gospodaru svih svjetova, milostivom samilostom, gospodaru ili vladaru ili vlasniku sudnjega dana, što je u prevodu značenje. To je u trećem licu, Allahu njemu uzvišenom. Doćim sada, kažeš, i ja ke nabudu tebi, obožavamo tebi, Allahu i bade činimo, direktno, ne u trećem licu. Ne kaže se Allahu i bade činimo, nego tebi Allahu i bade činimo nakon približavanja Allahu te barekata a ovo je jedan od tih načina spominjanje uzvišenog Allaha te barekata njegovo veličanje onako kako on kako on uzvišeni zaslužuje kako njemu dolikuje i kako njemu i pripada iz ovoga zaključujemo da je ovo jedan od velikih vidova i načina približavanja uzvišenom Allahu te bareke ve taala. To jeste kada hoćeš nešto da ga zamoliš, nešto od uzvišenog Allaha te bareke ve taala da tražiš, prije toga napravi uvod. A taj uvod jeste slavljenje, hvaljenje i veličanje uzvišenog Allaha te bareke ve taala. Od toga i hadis Resula sallallahu alejhi ve sellem koji je u Sahih Muslimu. Gdje se kaže i opisuje čovjek koji puno putuje koji je eš'ata agber koji je i čupav i prašt što znači teškog hala i putuje put dakle kad je čovjek na putu tada to je jedan od načina ili to je jedno od stanja kada je dola primjena kod Allah tabaraka wa ta'ala zato što čovjek na putu nailazi na mnogo brojne poteškoće Pa se iskreno obraća Allahu te bareke ve taala. Kao što mazlum čovjek kome je ili osoba koji je nepravda učinjena kad digne ruk Allahu te bareke ve taala dova mu primjena je iskreno se Allahu obraća u tome. Ittaqi da'wat al-mazlum. Čuvaj se dove mazluma kome je nepravda učinjena. Felejse bejnehu wa bejne Allahi hijab. Jer između njega i Allaha nema hijaba. Nema zastora. Nema zapreke. Pa ovaj čovjek se spominje u muslimovom rivajtu i kaže se je muddu jedahu ile seme. Je muddu jedahu ile seme. Pruža nu, ruke prema nebu. Je kulu ja rabbi ja rabbi. Govori gospodaru moj, gospodaru moj. Na taj način se Allahu te baraka ta'ala približava. Ali kod njega ima jedan veliki nedostatak. A to je mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram. Ono što jede to je haram ono što pije to je haram fe enna ju se džabule pa kako će mu kabul biti kada govorimo o haramu haram može biti jedna od dvije vrste ili oba dvije vrste sastavljene u jednome može biti haram zbog sebe a može biti haram zbog drugoga kako može biti haram zbog sebe ako je to u osnovi zabranjeno ko što je alkohol, ko što je svinjetina tako da je ono što je zabranjeno u osnovi zabranjeno zbog sebe Ne možeš ti na halal način kupit alkohol pa popit. Što jer je u osnovi zabranjeno. Doći im može biti nešto zabranjeno zbog drugoga. Kako? Da kupiš ovcu, da kupiš mlijeka, da kupiš bilo šta od halal stvari dozvoljenih dozvoljenih stvari, ali je kupljeno od haram i metka, od kamata, od krađe, od prevare, od od neispravnoga, pa je to haram zbog nečega drugoga, ne haram zbog, zbog sebe. Jeste razumjeli ovo pitanje? Dakle, ovo je jedan od velikih vidova približavanja Allahu te baraka wa ta'ala, spominjanje njegovih lijepih imena, njegovih savršenih svojstava i hvaljenje i zahvaljivanje Allahu te baraka wa ta'ala. Ovo je rekli smo srž i suština vjere islama i srž suština svih objava dakle onoga sa čime su došli Allahovi poslanici i njegove vjerovjesnice a to je ijake nabudova ijake vo ijake nestajno upravo ovaj ibadet i zato uzvišeni Allah to objašnjava u Kur'an Kerimu i kaže وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ nisam stvorio ni džine, ni ljude zbog nečeg drugoga, osim da mi ibadet čine. I ovdje imamo dvoje. Jedno je od Allaha, a jedno je od čovjeka. Od Allaha je šta? To što te je stvorio. A šta je od tebe čovječe? Od tebe je ibadet Allahu te vare ta'ala. Dakle, on te je stvorio. I to je od Allaha te bareke ta'ala. I traži od tebe nešto na osnovu toga stvaranja. A šta je to? To je ibadet Allahu tabaraka wa ta'ala. Njemu jedinome, nikome, nikome drugome. Šta je to ibadet? Ima više definicija ibadeta. U osnovi kada tumačimo neku riječ da bismo je shvatili kako treba izvorno, treba prvo da se vratimo na jezik. Dakle, šta znači šta znači ta riječ u jeziku, u osnovi jezika, pa ćemo onda vidjeti u njenoj definiciji, terminološkoj i tako dalje. I zato je Kur'an objavljen na čistom, jasnom arapskom jeziku. Bilisanin arabijin mubin. Na jasnom, čistom arapskom jeziku. Walau nezelnahu ala ba'dil a'đamin, a da smo ga objavili nekim strancima koji ne razumiju Kur'an, što znači فَقَرَأَهُ عَلَيْهِ مَا كَانُ بِهِ مُؤْمِنِ Ne bi vjerovali u njega kada bi im bio učen. Zašto? Ne zna šta znači. I zato se treba čovjek potruditi da da nauči da nauči ono što ga dovodi do ovoga do ovoga znanja. Ibadet u osnovi jezika znači poniznost. Poniznost. Kaže se tarikun mu abed. Znači put koji je podčinjen, koji je napravljen, koji je utrt i tako dalje. Kaže se Be'irun mu'abed, isto tako deva koja je podčinjena, koja sluša. Dakle, to je suština značenja vjeri. Kad govorimo o vjeri, kad govorimo o ibadetu, neko će reći, ja sam musliman. Po čemu si musliman? Kaže, znam ima Allah. Pa to je i šeitan znao. Šeitan zna da ima Allah. Govorio sa Allahom. A je li ga to učinilo muminom? Nije. Kur'an kaže, eba u estekbere, odbio je. Šta je to on odbio? Odbio da prizna Allaha, on priznaje je. Riječima svojim. Ali to ne vrijedi ništa. Zato što to nije dalo svoj rezultat u njegovoj pokornosti. Kao kada bi ti nekome rekao, sve ja to poštujem, ali ja ću svoj posao. To nije poštivanje. Dakle, ovo je suština ibadeta, pokornost, poniznost, izvršavanje naredbi, klonjenje zabrana i i usto predanost Allahu te bareke ve taala. Zadovoljstvo njegovom odredbom. Ibadet u šarijetu znači ono što u sebi nosi potpunost voljenja, to jeste onaj koga najviše voliš na svijetu. Pa ako je to tvoja žena, onda ti je to tvoje božanstvo. Ili tvoj čovjek. Ako ti je to tvoje dijete, onda je to tvoje božanstvo. Ako je to novac, onda je to tvoje božanstvo. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ ima ljudi min dunillahi endaden koji uzimaju mimo Allaha božanstva. U čemu se ogleda to njihovo obožavanje i to što uzimaju to za božanstvo? Ogleda se u tome što Kur'an kaže yuhibbunahum kehubbillah vole to ko što Allaha vole. Dakle, u toj ljubavi. Ko ti je najpreći, koga najviše voliš, to ti je tvoje božanstvo. Dakle, ibadet se ogleda u voljenju, u ljubavi. Zatim, el hauf, u strahu, čega se najviše bojiš? Od koga osjećaš straho poštovanje i čiju veličinu? I el hudur, to jeste podčinjenost, rad po tome rad, rad potom. Što dotični zahtijeva ili što zabranjuje da se toga, da se toga kloniš. Ovdje uzvišenje Allah kaže i jake ne abudu. Samo tebi i badet činim. Osnova je u govoru, običnom našem govoru, da se kaže na abuduke. Obožavamo tebe Allahu. Znači im ovdje je objekat, to jeste ono što se obožava stavljeno na prvo mjesto. Da bi se ukazalo na činjenicu da se ibadet čini samo Allahu i nikome drugome. Ovo i jake, znate šta znači? To znači la ilahe. A na'budu znači illa Allah. Ako imaš samo illa Allah, to jeste da Allahu ibadet činiš a nemaš onoga prvoga, a to je da porekneš i badet svakome drugome, ne vrijedi ti ni ono. Zapravo ono ne vrijedi i badet Allahu ako ćeš uzla i badet drugome i badet činiti. Dakle, slijepa ili, pod, ili preciznije rečeno neprikosnovena pokornost nekomi, to je ibadet. To je ibadet. To čovjek mora shvatiti. Drugi su to protomačili i rekli, kao što je šehol islam, rahimahullahu ta'ala, el ibadetu hija ta'atu Allahi. Ibadet to je pokornost Allahu. Binti salima emar Allahu bihi izvršavajući ono što je Allah zapovjedio, bio da su naredbe ili, ili zabrane. Ala el sineti rusul, riječima ili jezicima njegovih poslanika. Dakle, da radiš po posljednjem vjerozakonu koji je objavljen pre nekog od njegovih poslanika. Zapravo, po onome sa čime je došao posljednji njegov poslanik. Isto tako kaže, el ibadetu ismun džamija. Ibadet, to je e, sveobuhvatno ime. Li kulli ma juhibbuhu Allahu verdaa za sve što Allah uzvišeni voli i sa čime je zadovoljan. Min al akvali od riječi wal a'mali i dijela el zahirati wal batinati vanjski, javni i tajni koje se ne vide. Riječi znamo šta su. A šta su javna i tajna dijela? Javna dijela su namaz. Javna dijela su zekera hađ, borba na Allahovom putu i tako dalje. A šta su tajna dijela? Oslanjanje na Allaha te barekava ta'ala, strahopoštovanje i bogobojaznost. Zatim, ljubav prema Allahu te barekava ta'ala. Zatim, ko je još? Oslanjanje na Allaha te barekava ta'ala i tako dalje. Post je jedan od vanjskih, ali skrivenih, skrivenih ibadeta. Ovdje kad govorimo, govorimo o unutrašnjim ibadetima A ovo je jedan od vanjskih, ali ipak prikrivenih ibadeta kao što može biti sadaka. Da je dadneš, a niko, niko od ljudi ne vidi. To je od najvrijednijih vrsta sadake. Kaže Ibnul Qajim. وَنَدَارُهَا عَلَى خَمْسَ عَشْرَةَ قَاعِدَ Ibadet je vezan za 15 ljudskih aktivnosti i dijela. Možete li ih upamtiti? Inša Allah men kemmeleha kemmele meratibel ubudije. Onaj ko upotpuni ovih 15 vrsta ibadeta, takav je upotpunio stepenove ibadeta. Allahu te barake wa ta'ala. Koji su to? Znate ih svi. Objašnjenje toga je u sljedećem. أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح da je ibadet podijeljen ili razvrstan između ljudskog srca, jeste ovi ibadeta kao što je tevekul, strao poštovanje, ljubav prema Allahu i tako dalje. Well lisan, dakle nešto što je u srcu, zatim nešto što je u jeziku i well džavareh i u ljudskim organima kao što je namaz i ostali ibadeti koji su vidljivi. والاحكام التي للعبوديه خمسه a pet je vrsta ibadeta ili vrsta djelatnosti ljudskih vezanih za ibadete to jeste bilo da je djelo vađib obavezno wa mustahab ili je pohvalno wa haram ili je haram zabranjeno wa makruh ili je pokuđeno wa mubah ili je dozvoljeno kada podijelite ovo troje na pet izlazi matematičar. 15 nije teško. Dakle, haram vezan za srce, haram vezan za jezik i haram vezan za ljudska, ljudske organe. Vađib vezan za jezik, vezan za srce i vezan za ljudske organe. Mubah isto tako, mustehab i mekruh. Jeste li razumijeli? U svemu tome se ogleda ovih 15 vrsta ibadeta Allahu te bareke ve taala. Što znači da drugome nije ništa ostavljeno. Ti ne živiš za sebe. Ti ne živiš ni za koga, samo ima Allah te bareke ve taala. Njemu si predan. Kurtobi kaže: Aslul ibadeti at-tazallul wal khudu'. Osnova ibadeta jeste poniznost i hudur, pokornost. وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى a zovu se šerijatske obaveze kojima su oni koji su zaduženi, mukellefi, obavezani, zovu se ibadetima. zašto su nazvane ove radnje koje mi radimo ibadetima, upravo zbog toga što se oni njih pridržavaju i čine ih iz pokornosti Allahu te bareke ve taala i poniznosti njemu i poniznosti njemu uzvišenom. Kaže Ibnu Kathir, rahimahullahu ta'ala, wa ibadetuhu hija ta'atuhu. A ibadet Allahu jeste u stvari pokornost njemu. To je ibadet. Jeste pokornost njemu uzvišenom bi fi'lil me'mur. Da radiš ono što ti je naređeno. Wa terkil mahzur. I da ostaviš ono što ti je zabrajeno. To je ibadet. I zbog toga si ti stvoren i zato ćeš ti biti pitan i odgovarat ćeš zato na kijametskome i odgovarat ćeš zato na kijametskome danu to je taj ibadet وذلك هو حقيقة دين الإسلام i to je bit i suština vjere Islama. لأن معنى الإسلام jer je značenje Islama i njegovo tumačenje el istislamu lillahi ta'ala predanost uzvišenome Allahu. El mutadammin gajete l'inqijadi wa zulli wal hudu. Predanost koja u sebi sadrži krajnju el inqijad. To jeste pokornost ili da te neko predvodi slijedjenje nečega u zulli i poniznost wal hudu' i pokornost. To je dakle suština islama. I zato islamski učenjaci tumađe kuranski ajet ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun stvorio sam ljude i džine samo zbog toga da bi mi ibadet činili kaže Ali ibn Abi Talib radijallahu anhu illa li amurahum an ya'buduni stvorio sam ih da bi im naredio da mi ibadet čine wa ed'uhum ila ibadeti i da ih pozovem u svoj ibadet. Kaže Mujahid, jedan od poznatih tabina koji prenosio od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu, illa li amurahum wa anahum. Stvorio sam ih da je značaj toga ajeta da bi mi ibadet činili to jeste da bi im naredio i da bi im zabranio. To jeste da bi bili pokorni uzvišenom Allahu te bareke ve taala. U hadisu koji je sahih od Allahovog poslanika sallallahu alejhi se prenosi od uzvišenog Allaha te bareke ve taala, to je hadisi kudsi, da je on uzvišeni te bareke ve taala podijelio namaz između sebe i svoga roba na dva dijela. U ovom slučaju se radi o fatih. I fatiha je podijeljena na dva dijela jedan je dio hvala i slava i zahvala uzvišenom Allahu te bareke ve taala a drugi dio je mesela to jeste dova moljenje i traženje od uzvišenog Allaha te bareke ve taala čovjekove potrebe između toga prvog i ovoga drugoga dijela ima jedna rečenica ima jedan ajet koji je muktesem, to jeste na čemu je ili u čemu je ovo dvoje objedinjeno. Hvala i zahvala uzvišenom Allahu te bareke ve taala i njegovo hvaljenje i slavljenje i veličanje i traženje od Allaha te bareke ve taala dova. Koji je to ajet? To je iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. To je ta sredina. To je taj ugovor na osnovu kojeg uzvišeni Allah te baraka ve taala čini istijabet, odaziva se dovi onoga koji ga moli i koji nešto od njega traži. A i ovaj ajet iyyake na'budu wa iyyake nasta'in podijeljen je na dva dijela. Jedan je dio Allahu, a drugi je dio njegovom robu. Onaj dio koji je Allahu, to je iyyake na'budu. Allahu samo tebi ibadet činimo. A onaj koji je njegovom robu, to je ijake nesta'in. To jeste Allahu samo od tebe pomoć tražimo pa nam pomozi. I u ovome je sadržana suština ibadeta. To jeste da ibadet ima svoju vanjsku formu i unutrašnju suštinu. Jedno bez drugoga ne može. I na osnovu ovoga ajeta ljudi se dijele na četiri vrste. Nema peti na četiri vrste na koje je moguće da se podijele. Neki su Allahu te bareke ve taala u ibadetu i od njega pomoć traže. I to je ta vrsta koja je na pravome putu koja je upućena. I to su pravi iskreni mu'min. Ima ih koji ibadet Allahu čine, ali se na njega ne oslanjaju. O njima ćemo progovoriti, inša Allah, iz akšama. Ima ih koji se na Allaha oslanjaju, ali mu ne čine ibadet kako treba. I ima ih koji Allahu niti ibadet čine, niti se na njega, niti se na njega oslanje. Ibadet je najveća stvar i najveće pitanje. Ono čime je čovjek zadužen za vrijeme svoga boravka na ovome svijetu. Na, na kijametskom danu džendetlije. Oni kojima Allah tabaraka wa ta'ala podari svoju milost, slaviće i hvaliće i veličaće uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Kao što ljudi dišu na ovome svijetu. I ne osjećaš to i ne primijetiš, niti ti je teško. E tako će dženetlijama biti dato da slave i hvale i veličaju uzvišenog Allaha te barakevata. I na ahiretu nema teklifa, nema zaduženja i obaveza da klanjaš pet dnevnih namaza, ko je klanjao, klanjao je. Ko nije klanjao, neće nikada više klanjati. Gotovo je sa radom. Dunjaluk je kuća rada, a nije kuća gdje se naplaćuje. A ahiret je kuća gdje se plaća i naplaćuje, a nema više rada i završeno je. Kada bi džehennem lije na seđdu pali i ne bi s nje ustajali, nikada se oni koji Allaha tabaraka wa ta'ala nisu vjerovali, nikada se džehennema kutarisat neće. Jer im tamo seđda više neće koristiti. Dakle, čovjek je zadužen ovim najvećim pitanjem i ovom najvećom obavezom. A to je onaj koji te stvorio, nije te ostavio. E jahsebul insanu en jutrake suda. Zar misli čovjek da će biti prepušten sam sebi, da će biti ostavljen? Znate li šta znači en jutrake suda? Da će biti čovjek ostavljen sam sebi prepušten. To znači da će biti ostavljen pa mu neće biti naređivano i zabranjivano. To jeste da će mu se reći radi šta hoćeš. Ko što danas neki očevi i neke majke. Misle da time udovoljavaju svome djetetu. Neko on osjeti što ja nisam. Nek radi što hoće. Nek ti se na glavu popne. I hoće tako će biti. A na kraju iskuće da te istjera. Ne može. To nije terbijet. Voće koje se ne reže, koje se ne kreše, koje se ne kalemi i ne dotjeruje, šta bude od njega? Podivljamo. Tako je i sa djetetom i tako je sa starijim čovjekom kasnije. Misli li čovjek da mu neće biti naređeno i zabranjeno? Hoće i kako. Jer nisi sam sebe stvorio. Dakle, onaj koji te stvorio, naređuje ti i zabranjuje ti. I moraš ga i dužan si poslušati. To je taj ibadet. A to nije lako, nijednostavno, neka znaš. I zato ti je tu potrebno ova ijake nestajin. Da moliš Allaha da ti pomogne u tome. Jer ako ti on ne pomogne, nećeš uspjet. Nećeš uspjet. Znate li koja je dova koja se uči nakon namaza? Kojo je Allaho poslanik, ali sad sam poučio jednog od svojih ashaba, a on nama dalje prenio. Allahumme e'inni ala zikrike wa šukrike wa husna ibadeti. Allahu pomozi mi da te spominjem, da te zikrim wa šukrike i da ti zahvaljujem wa husnija ibadetik i da ti lijepo ibadet činim tek si izašao iz ibadeta, iz namaza ti odmah uđi Allahu pomozi mi stalno to tražiš i zato je i prvi dio ovog ajeta i drugi dio ajeta u ovom obliku sadašnjega vremena, to jeste i jake nabudu, stalno samo tebi i bade činimo. Ne da smo i bade činili i završili i kutarisali se i dostigli stepen, da više nemamo obaveza. Vi znate da je jedan rekao, dostigao je stepen. Džennet zaradio na Dunjaluku. Pa kad spomenuše nekom od učinaka, kaže, jeste, dostigao stepen, ali u džehennemskoj vatri. Jer se Resulu ali sad sam kaže vabu drabek i badet čini gospodaru svome hata je tijekel jekin. Dok ti ne dođe ubjeđenje. To ubjeđenje u, u rivajetu Buharinom spominuto je da je to smrt. Dakle, do svoje smrti ti i badet čini Allahu te barake wa ta'ala. Ne možeš biti da si zaradio, zadužio Allah ne uzubila i onda možeš raditi šta hoćeš. To neki danas misle i shvataju i smatraju. To je ibadet. Dakle, pokornost i stalna pokornost i pomoć, traženje od Allaha te bareke ve taala pomoći da da ti pomogne i olakša to. A onda je lako kom je Allah te bareke ve taala. Uzvišeni Allah te bareke ve taala naredio nam je stavio u obavezu da mu dovu upućujemo koja je sadržana u suri El Fatihe. I čiji je srži iaka nabudu i iaka nesta'in. Samo tebi Allahu ibadet činimo i samo od tebe samo od tebe pomoć tražimo. Namaz nije ispravan ako se u njemu ne prouči Fatiha, ko što stoji u oba dva sahiha od poznatog ashaba Ubadet ibn Samita gdje kaže od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem la salate li men lem yakra bi fatihatil kitab nema namaza onome ko ne prouči fatihu knjige to jeste alhamdulillahi rabbil alamin a u muslimovoj zbirci hadisa od Ebu Hureyre, od Allahog poslanika, ali i sallatu salam, u hadisu koji je kudci, kojeg spominje od Allaha te barake ta'ala, spominje da je namaz podijeljen između Allaha te barake ta'ala i njegovog groba na dva dijela. Pa kada kaže čovjek, alhamdulillahi rabbil alemin, Allah kaže, hamideni abdi, hvali me moj rob. Pa kad čovjek kaže, Ar-Rahman rahim Allah mu kaže, etna alejja abdi. Dakle, pohvalio me je moj rob. Gore hvalio, a ovdje pohvalio me je moj rob kada kaže čovjek maliki je umidin, Allah te baraka wa ta'ala kaže međedeni abdi, slavi me, veliča me, moj rob. Pazi šta to znači. Kad ti u namazu kažeš jedan ajet, Allah ti odgovara na to. Koliko je miliona ljudi koji klanjaju Allahu te baraka wa ta'ala i Allah im odgovara u istome času jer ovo je sahih hadis i ovo je istina. I koja je Allah te baraka wa ta'ala veličina? وما قدر الله حق قدره Oni Allaha ne mogu po njegovoj veličini, po njegovoj uzvišenosti, po svim njegovim savršenim svojstvima i lijepim imenima, ne mogu mu hak njegov dati. Jer zaista uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala je veličina koju mi ne možemo ni zamisliti. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا Ne mogu ga svojim znanjem obuhvatiti. Zatim, kada čovjek kaže اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَيَّاكَ نَسْتَعِينَ Samo tebi Allahu i bade činimo i samo od tebe pomoć tražimo. Allah uzvišeni kaže هَذَا بَيْنِ وَبَيْنَ عَبْدِي Ovo je ono što je između mene i moga roba. Ovo je ono što je između mene i moga roba. To je taj ugovor. A to je Allahovo pravo kod tebe. I tvoja dužnost prema Allahu da mu i bade činiš. A tvoje pravo kod Allaha koje je. Znaš li? Zar i ti imaš pravo? Imaš Allah ti je dao to pravo. A koje je tvoje pravo kod Allaha? Da te ne kazni džehennemom ako mu širk ne učiniš dakle, da budeš spašen. Vječno da budeš u uživanju. Ovo je između mene i moga roba i mome robu pripada ono što traži. Hada bejni wa bejne abdi, veli abdi masel. To jeste ono što bude moj rob tražio, nakon ovoga, ja ću mu to dati. Ja ću mu tome udovoljiti. I onda ti učiš ihdine serat al mustaqim. I to je jedna od naj boljih od sveobuhvatnih od najsadržajnijih dova da te Allah uputi pravim putem. O tome smo govorili i inša Allah bit će još govora. U svakome tvome postupku da uradiš kako je Allah te barekava tala zadovoljena. Da ti poveća tvo, svoj hidajet. Dakle, da ti omili pokornost uzvišenom Allahu te bareke ve taala. Da ti dadne da budeš ustrajan na pravome, ispravnome putu sve dok se ne susredneš sa svojim gospodarem, sve dok te ne uvede u džennet. Sve je to taj hidajet. Sve je to pravi put. I na kraju čovjek kaže, kad prouči Fatihu, kaže Amin. A amin šta znači? Allahu mesteđib. Allahu primi ovu dovu. I zato kad imam prouči, kad imam prouči fatihu, klanjači kada kažu amin kao da su i oni, kao da su oni to proučili, dakle, dovu na to, dovu na to, dovu na to čini. I zato Musa, ali i selam, poznato je da je učio da je učio dovu protiv faraona i njegovih sljedbenika. A Harun nije učio tu dovu, nego je učio amin, govorio amin na dovu koju je Musa a.s. učio. Pa Allah kaže, kale kad uđibe da'vetu kuma, vaša dova je primjena. To jeste dova primjena tvoja Musa i dova Harunova. Dakle, kao da je i on sve to proučio. Tako si ti. Kad kažeš amin, kao da si to ti sve i proučio. Poznata je mesela i o tome ćemo inša Allah drugom prilikom, da li Muktedija uči Fatihu nakon imama. I imamo o tome više esera i više i više predanja u pogledu toga. Inša Allah o tome drugom prilikom. Kada uzvišeni Allah te baraka ve taala ti naređuje da mu dovu činiš i u toj dovi da kažeš da tražiš hidajet i da učiš u Fatihi i ja ke na'budu ve ja ke nestain samo tebi Allahu ibade činimo i samo od tebe pomoć tražimo kad nam to naređuje i stavlja u obavezu još veća obaveza od toga jeste šta vi odgovorite jeste da radiš po tome Ne da to bude samo učenje i priča i kazivanje. Nego kada je obaveza i dužnosti da to učiš, još ti je veća obaveza da radiš po tome. Da to primjeniš u svome životu. I jake nabudu. Da stalo Allaho i bade činiš. To jeste u svim svojim radnjama, poslovima, u svemu što od tebe proističe, da budeš Allahu uzvišenom u pokornosti i da tražiš, rekao nam je kako do toga da dođemo. Nije nas samo zadužio, i ja ke nabud, ibade ti Allahu činimo. Samo tebi Allahu ibade činimo. Jer ne možemo Allahu ibade činiti ako nam ne pomogne. Jer to je uputa. To je uputa. Wallahu jedu ila dari selam. Allah sve poziva u kuću spasa. Wa jahdi menješa. Ali upućuje koga hoće. To što ti je omilio namaz, to što ti je olakšao namaz. To je Allahova uputa. Dakle, s jedne strane obaveza, a s druge strane rekao nam je, uputio nas kako da to uspijemo izvršiti. Za namaz uzvišen je Allah kaže wa innaha lekebiratun. To je teško. Allah kaže, mi sto ljudi rekli, wa innaha lekebiratun. To je teško. Illa ala l'hašeir, osim bogobojaznima. Ellezine jazunnune ennehum mulaku rabbim. Koji su ubijeđeni da će se susret sa svojim gospodarom. O ennehum ilaih rađun. I da će se njemu vratiti. Njima je lako. U osnovi nije lako. Nije. Musa alaih selam. Čak kad je Resulullah sallallahu alaihi wasallam posljednji put na Mirađu kada je bio, vratio se Allahu te baraka i kada mu je bilo određeno pet namaza nakon određenih pa smanjeno na pet, a ostala nagrada od 50. Kaže Musa, ali i selam, ja sam svoj narod ispitao u značenju tome. Pa nisu manje od toga, nisu manje od toga mogli izvršavati. Resulullah, ali i sada selam, spominje i kaže, pa sam se zastidio svoga gospodara, da više tražim smanjivanje. I čulo se onda da je oglašeno ja sam svoju odredbu odredio i olakšao sam svojim robovima Allah te bareke ve taala dao olakšicu dakle pored toga što ti je naređen ibadet ukazano ti je kako ćeš taj ibadet uspjeti da ostvariš a to je tražeći pomoć od uzvišenog Allaha te bareke ve taala ako ti on ne pomogne ne možeš ti sobom ništa i zato se u poznatoj dovi uči i zikru la haula wala kuvate illa billah la haula wala kuvate illa billah šta znači mi kažemo nema moći ni, ni snage osim Allah ali preciznije rečeno la haula znači la te haule nema nijednoga stanja promjene stanja wala kuvate niti ima snage da se nešto uradi illa bila osim sa Allahom. Dakle, sve Allahu te baraka wa ta'ala prepuštaš. Uzvišeni Allah te baraka wa ta'ala spominje nam ovdje dva vrlo važna temeljna pitanja. Jedno pitanje je ibadet uzvišenom Allahu te bareke ve taala, a drugo pitanje je isti'anet. Ibadet rekli smo šta je objasnili na početku. A šta je to isti'anet? Isti'anet je uzet od riječi aun, što znači pomoć. A isti'ane znači tražiti pomoć. Ibadet to je ono što je propisano, što je određeno, ono što uzvišen je Allah te bareka ve taala voli, traži i zahtijeva. Bilo da se radi ili da se da se ostavlja. Ali isti'anet šta je to? To je nešto što mi ne vidimo. To je unutrašnja ljudska radnja. Što znači da se ovi ibadeti sastoji iz dva vrlo važna temelja i principa jedan temelj jeste onako kako je propisano da radiš, a drugi temelj da ostvariš suštinu toga ibadeta. Kao što imamo u primjeru gdje uzvišen je Allah kaže u suri El Hajj, Len je nal Allahe luhumuha, wala dimau. Do Allaha ne dolazi kurbansko meso, nidi kurbanska krv. Ko što neki uzimaju kao bidat, kao izmišljanje o Allahovoj vjeri i potvoru na Allahovu vjeru. Jer svaki bidat je potvora na Allah Đelešanu, njegovog Resula, ali Jer se ne smije rad ništa u vjeri osim po propisima. Uzme zakolje na kuću, na temelje kuće i onda svaki temelj, svaki čosak uzme krvlju namaže ili šta uradi. Što? Da bi ga čuvalo, da Allah zna, kaj, nema tu tefsira ni objašnjenja, kako kad je izmišljeno, nema svoje osnove. Ko vam je to propisao, šta je to urađeno? Nema propisa. Približavanje Allahu Đelešanuhu, kurbanom, jeste jedan od velikih, visokih, uzvišenih vidova i baljata uzvišenom Allahu. Ali uvacivat nešto, uzet kurban pa se mazat kurbanskom krvlju, pa uzet temelj. To je izmišljotina na Allahovu vjeru, to je cirkus, to je, ne znam šta bi insan nazvao to. Danas Allah toga sačuva i zakloni. Dakle, s druge strane istianet, da ima svoju srž i suštinu. Do Allaha ne dolazi kurbansko meso niti krv, walakin je naluhu takva minkum već dolazi do njega šta? Vaš takvaluk. Namaz, kao što ga vidite, jeste namaz taj koji jeste. I nema nigdje u svijetu da bilo koji mezheb, bilo koje mišljenje kaže akšam namaz, farz, pet rekiata. Nije nego tri rekiata, farza, dva sunneta. Ili da kaže sedam rekiata ili dvanese. Zna se koliko je. Ali, Šta se hoće tim namazom? Upravo takvalu. Šta se hoće postom? Šta se hoće postom? Kema kutiba ala ladine min kablikum, la'allekum tetekum. Da biste bili bogobojazni. I zato kakav je post onoga koji gibeti, kakav je post onoga koji kamate uzima livar, kakav je post onoga koji laže, kakav je post onoga koji psuje, kakav je post onoga koji krade, koji zulom čini. Nim, to je gladovanje i to je žeđ. To je forma bez suštine. Isto i namaz. Neki će namazi biti uzeti i bačeni u lice. Onima koji su nemarni prema njima bili, kao stara otrcana odjeća. I reći će im se, Allah te upropastio ko što si ti nas upropastio. Klanju, ali smlatio. Ništa, nišćim. Sad gore, sad dole. Ne znaš ni, ni šta je rukon, ni šta je vađib, ni šta je sunnet. Sve pomiješano, kao da ga neko bićem goni i bježi što prije iz namaza bježi što prije se toga oslobodi. Dakle, ovdje se ukazuje na jedan vrlo važan princip, a to je s jedne strane forma koja se mora zadovoljiti, a s druge strane suština. Ono što se ne vidi. Često se ovo dvoje spominje u Kur'anu Kerim, na više mjesta. Uzvišen je Allah, tabaraka wa ta'ala, kaže فَعَبُدْهُ وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ Allahu ibadet čini i oslanjaj se na njega. Nemoj da je taj ibadet bez oslanjanja. Niti da je oslanjanje bez ibadeta. Jedno s drugim mora biti. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِرٍ عَمَّا تَعْمَلُ A Allah nije nemaran u pogled onoga što vi radite. I kaže, قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ Pa alejhi tawakkalna. Reci on je milostivi. Njega vjerujemo i na njega se oslanjamo. Vjerovanje i i oslanjanje. I kaže Rabbul Mešrik wal Maghrib, la ilaha illa hu, fattakhidhu wakila. Reci, u ovome kuranskom se spominje i kaže Rabbul Mešrik, gospodar istoka i zapada, nema drugog istinskog Boga osim njega, uzmi ga za zaštitnika. Dakle, ibadet, opet, la ilaha illa drugo, fattakhidhu wakila, uzmi ga za zaštitnika traži od njega zaštitu, traži od njega pomoć, na njega se osloni i tako dalje. Da ovi ibadeti imaju svoj, svoj rezultat. Isto se tako kaže, وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِلَّا Moj uspjeh biva samo uz Allaha, sallahu sa Allahom te baraka wa ta'ala alaihi te uakeltu na njega se oslanjam wa ilaihi unib i njemu se obraćam što znači njemu se obraćam tražim dova i badet alaihi te uakeltu na njega na njega se oslanjam i njemu se obraćam dakle i badet plus tevekul isti'anet Isto tako kaže kedalike erselnake tako smo te mi poslali fi ummetin među narod kad halet min kabliha umem prije kojeg su bili i prošli, nestali, uništeli narodi mnogi li tetluva alejhim ulazi evhajna ilaj da bi im učio ono što ti je objavljeno vahum jekfurune bir rahman a oni nije ču milostivog alaikum salam Kul reci huwa rabbi, on je moj gospodar, la ilaha illa hu, nema drugog istinskog Boga osim njega, alejhi tawakkeltu, na njega se oslanjam, wa ilejhi metabi, njemu se obraćam. Ibadati tawakkul. I zato ćemo vidjeti da je Resulullah sallallahu alaihi wasallam i njegovi ispravni sljedbenici da u ibadetu Allahu tabaraka wa ta'ala slijede ono što je propisano. Slijede ono što je propisano na način kako je to određeno. Za razliku od onih koji slijede svoje strasti i koji rade ono što im nije što im nije propisano i što im nije naređeno. Isto tako, ko što je spomenuto ovo u Kur'anu na više mjesta, Dakle, s jedne strane i bade, s druge strane te uvekul, traženje pomoći od Allaha, oslanjanje na Allaha, te baraka va ta'ala, i tako dalje. Naći ćemo to i u sunnetu Resula, sallallahu alaihi sallam. Jer ovo su dva vrlo važna temelja koja je potrebno da se objasni. U hadisu Resula, sallallahu alaihi sallam, se kaže Allahumme hada minke veleke u pogledu udhije, kurbana, Allahu ovo je od tebe i ovo je i ovo je tebe. Kada kaže Allahu ovo je od tebe, to nam ukazuje na princip tevekula i oslanjanje na Allaha i traženja pomoći od Allaha. A kad kaže ovo je tebi, ukazuje na ibadet Allah, tebi ovo činim, od tebe pomogao si mi i dao si mi ovu blagodat i tebi ovu blagodat počinjavam i ovaj ibadet tebi činim. Od tebe pomoć, a od mene ibadet tebi pokornost, Allahu te baraka wa ta. U kijamu lejlu, na noćnom namazu, šta je uči Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam? Leke eslemtu, wa bike amentu, wa alejke tevakeltu, tawakkeltu, وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون والجن والإنس يموتون Dakle, i ovdje su sadržana upravo ova značenja. Što znači ovaj, ovo što je učio Resulullah a.s. na noćnom namazu, Leke eslemtu, Allahu tebi sam predan. Wa bike amentu, tebe vjerujem. Wa alejke te okeltu, na tebe se oslanjam. I sve na tebe, tebi, na tebe. Što ukazuje na činjenicu iskrenosti i hlasa, ne drugom, samo tebi. Ne drugog, samo tebe vjerujem. Ne na drugog, samo na tebe se oslanjam. Wa alejke te okeltu, na tebe se oslanjam. Wa ilejke nebtu, tebi se obraćam. Wa wa bike hasamtu i u ime tvoje se sporim wa ilajke hakemtu i tebi se obraćam za sud e'uzu bi izzetike i tražim utočište u ponosu tvome la ilahe illa ente nema drugog istinskog Boga osim tebe en tu dilleni da me zaštitiš da me ne učiniš od onih koji su na dalaletu Jer Allah neke upučuje, a neke čini da budu odalave. Ko je omilio da tražiš hak? Da ti bude drag? Allah te baraka wa ta'ala. Drugi, kada bi natirao silom, neće. Neće, odbojno. Allahova uputa. Entel hajju, ti si živi. Elezi la temut, koji ne umiriš. Koji ne umiriš wal jinnu a jinni wal insu i ljudi umiru. Vidjeli smo ovdje značenje. I oslanjaju na Allaha tebareke ve taala i predanosti njemu uzvišenom subhanahu wa taala. Kad ovo znam, ukratko ćemo vam spomenuti riječi šehol Islama rahimahullahu ta'ala, gdje nam opisuje stanje ljudi koji se dijele na četiri vrste. Vidi i ispitaj sebe u kojoj si vrsti ovaj aparat, ovo mjerilo ne koštate ništa. A to što potrošiš vremena na Dunjaluku, u ovu svrhu lako ćeš inša Allah za njega dževab dat. Jer za grije ćeš morat odgovarat. I polagat račun. Osim ako ti se Allah smiluje ili prije toga te obe dođeš. Ali za ovaj hajr ne žali za to utrošenog vremena i truda i snage svoje. Moli Allaha da ti pomogne da shvatiš ovo. Kada ovo znamo, ljudi ne mogu izaći iz jedne od četiri podjele. Neki dođu i sa ibadetom i sa oslajanjem na Allaha tabaraka wa ta'ala. Neki dolaze samo sa ibadetom, bez oslanjanja neki dolaze sa oslanjanjem bez ibadeta i neki ostavljaju oba dvoje i ibadet i oslanjanje na Allah te baraka ve taala i traženje pomoći od njega što se tiče onih kod kojih preteže strana ibadeta izvršavanja naredbi i zabrana i klonjenje zabrana i iskrenost u tome rad iskrenost u tome i badetu slijedjenje šerijata i pokornost naredbama i ostavljanje zabrana ali ova vrsta ima manjkavost sa strane oslanjanja na Allaha tebareke ve taala i traženja pomoći od njega. Takvi u stvari su između dva stanja. Ili će vremenom popustiti u ibadetu, jer nema istijaneta, nema oslanjanja na Allaha te bareke ta'ala i traženja pomoći od njega, pa će vremenom osjetit kod sebe ađz. A ađz znači nemoć, klonulost, popuštanje i idenje unat. Takav kod njega se često dešava da osjeti beznadežnost. Znate šta znači beznadežnost? Uz onu klonulost osjećaj nemoći, osjećaj izgubljenosti, gubljenje nade, nema traženja oslanjanje na Allah tabaraka wa ta'ala. U pogledu onoga što ga zadesi, pa u musibetu takav je izgubljen. Takav se puno rastuži za ono što ga promakne. I takav biva pobjeđen bilo od njegovog unutrašnjeg ili od njegovog vanjskog neprijatelja a to je stanje mnogih koji poznaju Allahov šerijet i njegove odredbe i vidi sebe da slijedi šerijat i ono što mu je šerijatom propisano kao ibadet ali taj ne poznaje Allahov kada i kader Allahovu odredbu, sudbinu on ima lijepu namjeru i traži istinu, ali on ne zna kako da dođe do toga. Ne poznaje put koji će ga dovesti do toga cilja. Ste razumjeli ovo prvo vrstu? I koliko i koliko je ovi? Koji od ibadeta imaju formu, suštine nema. I zato nakon namaza ode u gibet ode u nemimet prenošenje riječi. Nema hurmeta kod njega muslima. Dakle, jednostavno nema šta? Nema taj ibadet svoga rezultata. Druga vrsta, kod kojih preteže strana oslanjanja na Allaha te bareke ve taala i traženja pomoći od njega ispoljavanja potrebe prema Allahu te baraka wa ta'ala ili od Allaha te baraka wa ta'ala i skromnosti i skrušenosti pred Allahom uzvišenim koji je pokoran Allahovoj odredbi i njegovom sudu onome što je dosudio sudbini šta god ga zadesi strpljiv je izdrživ i ustrajan ali da nije ovoga ali ali njegova manjkavost je u strani ibadeta. Njegova manjkavost je u strani ibadeta i iskrenosti i hlasa Allahu te bareke ve taala. Tako da mu nije cilj da sva vjera bude Allahu. To jeste da sve što radi bude ibadet Allahu te bareke ve taala. A ako mu to bude cilj, onda ne biva od onih koji slijede šerijat uzvišenog Allaha te baraka ve taala i njegove propise radi drugim riječima po bidatima ili ne slijedi šerijat nikako a šta god ga da ga na komade i sjeku oslanja se na Allaha te baraka ve taala zadovoljen Allahovom odredbom ali nema ibadeta. Ili ako ga ima, ima na način kako nije propisano kroz bidate. Druga vrsta. Šeitan te neće ostaviti. Nego mu je cilj tome i takvome da uspostavi među svijetom neku svoju nadmoć. Neku svoju nadmoć. Da pokaže keramete da se bode šišovima i noževima da je on nešto ili da među ljudima uspostavi ili pokaže svoju nadmoć i snagu i uticaj na njih ili vlast među ljudima da mu se pokazuju nadnaravne pojave i da on zna od nevidljivog od gajba što ljudi što ljudi ne znaju ili mu je cilj da traži ili da ostvari ono što želi i da se šta sačuva onoga što mu nije drago što mu što mu ne odgovara pa zato se oslanja na Allaha i zato traži pomoć od Allaha ali nema onoga i badada ili ako ga ima ima ga u, u vidu bidata ili mu je cilj da uradi ibadet na bilo koji način. Da uradi ibadet na bilo koji način. Bilo to preko čega? Preko raznih dovišta. Jeste li čuli za Ivatovicu? Da je to bilo boguminsko svetilište prije. I da je Ajvaz dedo bio boguminski sveštenik. A to nije važno njima. Bitno je da nešto radi. Bitno je da nešto je, da se nešto odvija. Najvažnije kod njega oslanjanje na Allaha, te vekul, traženje pomoći. Koje čemu pomoći u ostvarenju njegovog cilja, jednog od ovih koje smo prije spomenuli. Da se pokaže među ljudima da ima keramete, da ima neku nadmoć, da se sačuva zla i ostvari dobra i tako dalje. Takav ili je džahil, teška i totalna neznalica. Pojma nema o Allahove tebare kavetala vjer. Ništa. Ili je zalim, zulunčar, nepravednik. Dakle, ne radi po onome što zna. Ili ne zna, ili zna, a ne radi, ne radi po tebe. Dakle, krivo radi ostavljajući nešto od onoga što je Allah te barekeva taala propisao i radeći nešto od onoga što je Allah te barekeva taala zabranio. Ovo je stanje mnogih koji su ušli u vode tesavufa, koji su ušli u vode tesavufa i sufizma, koji pokazuju svoju ovisnost od Allaha, i o Allahu te baraka wa ta'ala koji pokazuju u svoj tevekul svoje traženje od Allaha te baraka wa ta'ala pomoći ali ne to to ne biva na način kako je propisano tako da taj svjedoči Allahov kada i kader svjedok strpljiv na iskušenjima ustrajan na onome što on misli da je ispravno svjedoči Allahovu odredbu kosmičku, a to je kader, ali ne svjedoči Allahovu naredbu šerijetsku, a to je ibadet Allahu te bareke ve taala. Svjedoči da je cijeli kosmos i sve što postoji da je to Allah te bareke ve taala stvorio i da je to ovisno o uzvišenom Allahu te bareke ve taala i da on to drži i uspostavlja i održava ali ne svjedoči ono što je Allah propisao i što je šerijatom svojim odredio. Ono što je naredio i ono što je zabranio. I kod takvoga nema halal haram. Ima šerijat, to je to halal, halal haram. Kažu to je za avam, to je za narod. Za one mase, za nepismene. Imamo mi nešto bolje. To je, kažu, hakikat. To je taj, ostaja je na Allaha, to su ta stanja jednostavno izbjegavajući šarijet i napuštajući ga. Dakle, ne poznaju naredbe i zabe i neće da znaju zato i ono što Allah voli sa čime je zadovoljan i ono što mrzi sa čime nije zadovoljan. I zato kod ovih ćete vidjeti i naći neke nadnaravne pojave. Neke nadnaravne pojave. I oni njima teže. I oni najčešće o čemu govore, to su evlije, to su kerameti, to su neki događaji, nešto, da čovjek sjedne i da se čudi tome. Uz to što vidimo da se ne drže šarijeta, niti da, da drže do šarijetskih propisan, do zabrana, ni do, ni do naredbi. A oni koji dublje u to zagazi, onda oni više i zaglibe. I udalalet više potonu. Tako da nekima se teuhid, to jeste osnova, osnova akide, počne kvariti. Tako da ulazi u oblast ili u vode širka Allahu Tebareke Vata'ala time što smatra i rahmukallah time što smatra da se ne uzubila utapa u Allaha te bareke ve taala i sjedinjuje s njim i da postaje jedan dio uzvišenog Allaha ne uzubila od toga se koža iš od te vrste ilhada i nevjerovanja tako pisac poznate knjige El Futuhatul Mekije ili Mekanska otkrovenja kaže na početku i ovo samo citiramo radi pouke jer ne želimo ovo ponavljati nek čuje ko čuje radi ibreta nek drugome kaže kaže stagfirullah da nas Allah toga sačuva Ibn Arabi, poznati predvodnik šejh Sufija, ne uzavljala. Kaže, er rabbu haqqun, wal abdu haqq. Ja lejte ši'ri menil mukellef. Kaže, gospodar je istina, a i rob je istina. Pa ko onda da se zaduži? ko da bude zadužen. In kulta abdun, fezake mejtun. Ako kažeš rob, rob ne postoji. Hoće da kaže, tvoje postojanje je privremeno, pa kao da te i nema. Pa kako ćeš ti biti zadužen? E u kulte rabbun fe enna ju kellefu. Ako kažeš gospodar, pa kako će gospodar biti zadužen? Ne, uzubila. To je druga vrsta. Treća vrsta. Oni koji su se okrenuli od ibadeta Allahu te bareke ve taala i od oslanjanja na Allaha te bareke ve taala i traženja pomoći od njega. A oni se dijele na dvije vrste. Vrsta koje mi nazivamo dunjalučarima, materialistima, I to su oni koji traže ono što njihove duše priželjkuju i njihove strasti što traže od ovoga svijeta na način kako misle da će postići od ovih materijalnih uzroka. To znači što kažu rad je stvorio čovjeka neuzobila. Ili ta materijalna dijalektika ili tako kako je nazivaju neuzubila kufr. Kažu, ne ima Boga, a život to je materija. Neuzubila. To su pravi oni komunisti, mušrici, kafiri i tako dalje. I druga vrsta, oni koji imaju vjerovaj od ovih ali to njihovo vjerovanje je pokvareno, iskrivljeno, naopako. Koji uz Allaha obožavaju druge, uz oslanjanje na Allaha oslanjaju se na druge. In yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus oni slijede samo svoje strast, svoje protive, svoje misli, pretpostavke, wa ma tahwa al-anfus i ono što njihove duše žele i priželjkuju وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى Došla im je uputa od Allaha, to jeste ukazano im je na pravi put, ali oni nisu ehlu, ehl, zato nisu za te upute وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعُمْ Da Allah zna da u njima ima hajra, zna da ne ima, kad nema u njima hajra, Allah da ima hajra, Allah bi dao da oni čuju, da prihvate to. وَلَوْ أَسْمَعُمْ A kad bi čuli, لَتَوَلَّ وَهُمْ مُورِدُ Opet bi se okrenuli. Nije za njih to. I ona vrsta koja se oslanja na Allah tabaraka wa ta'ala i koja koja Allahu tabaraka wa ta'ala ibadet čini onako kako je propisano, to je ona vrsta koja je opisana ovim ajetima ihdina sirata al-mustaqim sirata al-ladhina an'amta alaihim gajr al-maghdubi alaihim wa la dalin dakle to su, to su ti iskreni i ispravni uh, mu'mini. Imamo još nešto da vidimo u ovim ajetima, iako je ovo more bez dna, bez dna rekli smo i napominjemo ponovo. Ne može se Allahov govor iscrpiti. Ne može se ovome završiti govor. Nemogući. Kaže Ad-Dahak od Abdullaha ibn Abbas radijallahu anhuma Iyake na'budu da ovaj dio kuranskog ajeta, dakle, samo tebi i bade činimo znači i jakenu vahidu. Samo tebi jednoću ispoljavam. To jeste ti si Allahu tebareke wa ta'ala, jedan i jedini, niko ti sličan, niti ravan, nije. U tvojim imenima, u tvojim svojstvima, u tvojim radnjama i onome što tebi pripada Allahu, a to je ibadet tebi uzvišenome. Wa nahafu i tebe se bojimo, wa narjuka ya rabbana i tebe molimo gospodaru naš la gajrake, a ne bilo koga drugoga. Wa iyyaka nasta'in a iyyaka nasta'in samo od tebe pomoć tražimo, to znači ala ta'atike. Ta pomoć tražimo u tome da ti budemo pokorni wa ala umurina kulliha i u svim našim poslovima dakle da nam pomogneš da ti ibade činimo i u svim našim poslovima da nam ti Allahu pomogneš pogledaj ti značenje a kaže katade i jake ne abudu i jake neste in da znači Ja'murukum en tuhlisu lehu l'ibade. Naređuje vam da mu ibadet iskreno činite. Wa en testa'inuhu ala umurikum. I da tražite od njega pomoć u svim vašim poslovima. Drugim riječima, da je cijelokupni vaš život ibade. U svemu da tražite od Allaha da baraka pomoć. Stalno da si veza za Allah, ne možeš bez njega. Drugim riječima, da bismo ovo shvatili, treba vidjeti suprotno ovome. Ono što danas kažu, slobodan čovjek, znači da radi šta hoće. Da nema nikak, nema nikakve veze, nikakvog ograničenja, ništa. Hajvan ima neko ograničenje, ima neku mjeru, ima neko usmjerenje, ima propise šta može, šta ne može. Ali ovaj hoće da nema ništa čak se podržava ono što je najgore. Sve ono što je suprotno fitri, što je suprotno ahlaku, što je suprotno stidu, moralu, e, kažemo, vjeri, sve se to podržava. Jeste li vidjeli kako, da tako kažemo navod, pod navodnicima, kako hrle nahađ šeitanu? To jeste kako idu na more da bi pocrnile i duše i tijela i ono malo stida i obraza da se izgubi hajvan ima ono što mu sramotu pokriva a ovi nemaju ovi otkrivaju Allah te baraka wa ta'ala kaže ja beni ademe kad enzelna alejkum libasen juvari se u atikum O potomci Ademovi, spustili smo vam odjeću koja pokriva vaša stidna mjesta. Doći im kod ovih ništa. I to je moda. I kako se hrli danas tu, tako će se sutra hrliti u džehendemsku vatru. Da se odazove šeitanu. Jer kome šeitan bude imamom, to jeste predvodnikom na Dunjaluku, takvome će šeitan biti imamom, predvodnikom na Ahiretu. Jakdomu kaumehu jeumel qijame, ko što Allah kaže za Firauna, za Faraona, da će predvoditi svoj narod, fe euredehumun nar, na kijametskom danu, pa će ih uvest u džehennemsku vatru ko je koga slijedio na Dunjaluku, tako će ga slijediti i na Ahiretu. Nema ovdje da si neovisan od Allaha, ne uzubila. Odvojiš li se, pokušaš li se udaljiti od Allaha, odmah te prihvaća ono što je suprotno, a to je prokleti šeitan. Što si dalje od Allaha, bliži si šeitanu. Što si bliži Allahu, dalji si od šeitana. To je suprotno sušta iz ovoga čovjek svata, svata svoje stanje, svoj hal, svoj život kakav treba i mora da bude. To je da je uzvišeni Allah tebareke ve taala samed. Onaj ko je uzvišen i neprikosnoven, onaj od koga sve zavisi, a koji ni od koga nije muhtač. Ovdje da vam postavim jedno pitanje. Zašto se kaže i jake nabudu? što se ne kaže i jake a budu samo tebe obožavam i samo od tebe pomoć tražim što se kaže samo tebe obožavamo samo tebi bade činimo i samo od tebe pomoć tražimo što u množini ovdje se kaže mi tebi Allahu Ne kaže se vama Allahu. Ovdje se ne izražava ono što spominjemo na drugim mjestima gdje Allah uzvišeni kaže وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانِ Mi smo stvorili čovjeka. To Allah kaže u svojoj jednoći, a svojoj veličini. Ovdje ne kažemo vas Allahu obožavamo. Nego tebe, jer ne postoji ikakva mogućnost za šubhu. Čovjek dolazi Resul Ali Sato Selam i kaže šta Allah hoće i ti. A on kaže Ali Sato Selam zar si me učinio Allahu ravnim. Šta hoće Allah a zatim ti. A ne Allah i ti. Ne možeš to biti. Drugo je što je Allah dao počast roditeljima pa kaže Eniškur li veli vali dejk da meni zahvaljuješ i svojim roditeljima. Izražava počast roditeljima. Ali na prvom mjestu Allah Huval evval, on je prvi, pa nije prije njega ništa. Huval ahir, on je posljednji i nije poslije njega ništa. Uo zahir i on je iznad svega i nije iznad njega bilo šta. Uo batin i on je taj mimo koga ne može biti ništa. Islamski učenjaci dali su odgovor na ovo, a tajne Kur'ana uzvišeni Allah te bareke ve taala najbolje najbolje poznaje. Uzvišeni Allah te bareke ve taala nas obavještava o svojim robovima. Obavještava nas o svojim robovima. O tome da postoji jedno veliko mnoštvo onih koji Allahu te bareke ve taala ibadet čini. Pa si ti jedan dio onih koji su Allahu pokorni. Pogledaj ajet 18. sure El Hajj, gdje uzvišen je Allah kaže, elem tere zar ne vidiš enne Allahe jesđudu lehu da Allah njemu seđdu čini men fis semavati sve što je na nebesima wa men fil ard i ono što je na zemlji wa šemsu i sunce wal kameru i mjesec wa nuđumu i zvijezde والشجر i drveće والدواب i životinje وكثير من الناس i mnogi ljudi وكثير حق عليه العذاب a nad mnogima ostvario se Allahov azab to jeste da neće vjerovati i ostvarit će se da će biti kažnjeni. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ A koga Allah ponizi, a nema većeg poniženja od kufra, فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمْ Nema toga ko će mu počas dati. Inna Allahe jef'alu ma ješa. Allah čini šta hoće. Po svome znanju, svojoj mudrosti i svome kudretu zašta bi ti svoj iman zamijenio? Wallahi ni zašta. Ni zašta. I to je Allahova blagodat. Na koju treba stalno šukurčin, na koju treba stalno Allahu zahvaljivati. To je jedno. Dakle, uklapaš se u mnoštvo onih koji su Allahu na seđdi. A drugo, imam kad prouči u namazu, kako bi to bilo da on uči samo tebe obožavam i samo od tebe pomoć tražim. Kako bi to bilo? Znači, a ovi kažu za njim amin. Allahu ti njemu pomozi da ti ibadet čini i pomozi mu u svemu što od tebe traži. A gdje ste vi? Šta je s ostalima? Ne. Nego, za sve zajednički. I još jedno značenje ovoga da čovjek kada bude Allahu te bareke ve taala ili kada je Allahu te bareke ve taala u ibadetu i kada se na Allaha oslanja znate li šta je to to je snaga iza koje nema snage veće to je snaga pred kojom ustaju da vam ne kazujem ko sve na dunjaluku i zbog koje ne mogu mnogi rahat da spavaju šeitan im ne da dakle snaga kome Allah dadne ponosovom vjerom To je najveći ponos. Walillahi l'izzetu Allahu ponos pripada. Wali rasuli i njegovom rasulu. Wali l'muminim. I muminima, iskrenim vjernicima. Mumin osjeti snagu. Uči i jake nabudu. Dakle, Allah mu dao potporu i snagu. Osjeta veličinu ponosan je ibadetom Allahu te baraka wa ta'ala. Ko bude Allahu ponizan, Allah ga uzdigne. Ko se uzdiže od pokornosti Allahu i poniženja i poniznosti njemu i pred njim, takvog će Allah poniziti. Uzvišen je Allah, tabaraka wa ta'ala, na više mjesta svoga Resula sallallahu alaihi ve sellem naziva abdom, naziva robom. Mi to ovako prevodimo, samo abd, rob, bez osjećaja, bez suštine ovoga. Šta znači rob u pitanju? Nije ovo u pitanju rob onaj koji mi vidjeli smo na serijama da su otišli oni preko mora. Zašto bi danas trebali odgovarati svakako? Genocid napravili, zločin ili tako ili nije, skorištavali. Trebali bi Afriku pozlatiti da im vrate. Ali nema Afrika snage da se odupre, da traži svoje pravo, jer ovdje je pravo kod jačeg. Ko je jači taj? Šta? Taj tlači. Ne uzubila. Nije to taj rob. Allah ga natjerao ili sad Allah u seždu čini? Ko što hoće da kažu, vidi uz tebe ženo pokriveno, kaj gledaj što je natjerao. A on nije, taj nije svjestan da, da ona ne bi skinula taj svoj hijab, to svoje pokrivanje, ni za kakve pare, ni za kakav hater, ovo svjetski dunjalučki. Nisu to ti robovi. I zato smo definisali značenje riječi abd, ibadet. Znači potpuna ljubav, jer ljubav onome što je bio lancima zavezan, što ste gledali, ima i knjiga Kinta Kunte. Ču, znate za to? Bile su serije o tome. Zavezan lancima, pa ga vuku, pa iskorišta, ni cuka, ni cuka danas tako ne drže, tako dalje. Nije to ibadet, niti to definicija ibadeta u islamu. Krajnja ljubav i krajnje strahopoštovanje i krajnja pokornost. To je ibadet. U našem islamskom značenju abd rob isto se razlikuje od onoga neislamskog, nevjerničkog, jafirskog. Jer islamu kaže da ga ne zadužiš ono što ne može raditi. Ako ga zadužiš, onda mu pomozi da ga odijevaš, da ga hraniš, da ga ne smiješ ubiti to što ti je rob, ne daj ti pravo da ga ubiješ, i tako da ne, ne smiješ ga zlostavljati. To je skroz drugo značenje. Skroz drugo značenje. Značenje rob u ovome značenju jeste onaj koji je pokoran Allahu te barake ve ta'ala s krajnjom ljubavlju i krajim straho poštovanjem. Allah je nazvao svoga Rasula ali sad salam takvim imenom na više mjesta u Kur'anu Kerimu. Na jedno mjesto kaže Elhamdulillah illazi enzela ala abdihi el kitabe. Valjen je onaj koji je objavio svome robu kitab. Dakle, spominje ga na jednom vrlo časnom mjestu, svakako u Kur'an Kerimu, ali kada se govori o objavi knjige, volem jeđa Allahu i vađa, i nije u njoj dao bilo šta što nije ispravno, krivudanje, iskrivljenost, neispravnost, sve tačno, čisto, ispravno. Na drugom mjestu kaže wa ennehu lemma kame abdullahi jed'uhu ovo prvo uzvišeni Allah spominje na početku sure Kef. Ovo drugo se spominje u suri El Džin. Lema kame Abdullahi, kada je Allahov rob ustao, je druhu da moli gospodara svoga. Da moli Allah te baraka wa ta'ala. Kadu je kununa alaihi libeda, stali su se stiskati oko njega. Počeli su se penjati jedan na drugog. Ko? Ko? govori o džinima. Kad su čuli Resula alaihi salatu wasalam kako se obraća uzvišenom Allahu te bareke ve taala kako uči oko njega su se nakupili popili se jedan na drugog stisnuli se da bi čuli šta on to govori jer kada su čuli govor kada su čuli Allahov govor Kur'an i Kerim rekli su inna sami'na Kur'anen ajeba. Čuli smo Kur'an čudo. Dakle, ovo nikad prije čuli nismo. I kaže Allah te bareke ve taala na početku sure Isra. To je bilo noćno putovanje, kaže subhanallazi esra bi abdihi slavljen je onaj koji je prebacio svoga roba u, jednoj di, u jednom dijelu noći. Na jedno mjesto ga spominje kada mu je objavio knjigu, na drugom mjestu kada i baljet Allah učini, na trećem mjestu kada ga je počastio i sraom, a nakon toga mjerađom svoga roba. Biti Allahov rob u pokornosti Allahu Tebareke wa ta'ala, to je najveća Allahova Tebareke wa ta'ala blagodat ovdje još da napomenem mnoga iskušenja zadešavaju mu'mine i uzvišeni Allah nas spominje i kaže وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَبْرِ da su jedino spašani oni od propasti i od gubitka koji istinski budu vjerovali i dobra dijela činili i koji budu jedni drugima istinu govorili, dakle pozivali u istinu da ovo činili i koji budu strpljivi. Resul sallallahu alaihi wasallam nailazio je na mnoga iskušenja. Teško mu je bilo. Osjećao je tegobu, teškoću, pritisak u svojim prsima. Zbog onoga što govori, zbog onoga što radi. Allah te bareke ve taala kaže: "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Mi zasigurno znamo, dobro poznajemo da tvoja da se tvoja prsa stežu zbog onoga što oni govori i do dan danas i do kijametskog dana mu'minu nije lako ni jednostavno Allah te bareke ve taala nam je dao i lijek za to lijek nije u popuštanju lijek nije u ostavljanju Allahovih propisa Fesebbih bihamdi rabbik, Allah kaže. Kao uputu i kao smirnice svome Resulu sallallahu alaihi sallam. Fesebbih bihamdi rabbik. Tespih čini gospodaru svome. To jeste veličaj ga. Nemoj da te ta propaganda, taj govor, ta dijela, to što se radi protiv ove vjere, nemoj da te to obezhrabri. Veličaj gospodara svoga, to će te osnažit. Jer on je snaga i veličina. Ono drugo je lažno, patvoreno, iskrivljeno, licemjerno, privremeno i kratko. Bel nakzifu bil haqi alel batil, Allah kaže. I mi bacimo sa malo istine na neistinu koja se proširila fe jedmeguhu pa je ta istina u doslovnom prijevodu da kažem u mozak ubije uništi onu neistinu fe izahuva zahek kad je više nema one neistine fe sebih bihamdi rabbik veličaj gospodara svog Moj potpast pod propagandu, pod laž. Wa kun min sajidin i bude od onih, dakle s mu'minima. Min sajidin koji su na sećdi Allahu pokorni. Wa abud rabbek i ibadet čini gospodaru svome. Hatta je tijekel jekin sve do svoje smrti. To su te smjernice. I tako u momin treba da postupa. A ne da se prepušta prokletome šeitanu, da ga on prepada, zastrašuje, da se boji svega i, i svačega i da ne daj Bože popušta u svoje vjere. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje, da nam oprosti naše grije, da nas učini od onih koji mu iskreno i badet ispovjedaju od onih koji se na njega istinski oslanjaju i u njega pouzdaju i od njega pomoć traže. Subhanak Allahumma bihamdika, ashadu ila ilaha ila ente, astaghfiruka wa atubu ilaika.